četvrtkom. Šesnaesti listopada 1956. godine. Studenti u mađarskom gradu Segedinu organizirali su se u Ligu mađarskih studenata, koja je bila nezavisna od službenih studentskih organizacija povezanih s vladajućom mađarskom radničkom partijom. U nepunih tjedan dana ono što je počelo u Segedinu proširilo se po svim sveučilištima u Mađarskoj. 22. listopada nezavisno organizirani studenti Tehničkog sveučilišta u Budimpešti objavili su manifest sa 16 točaka. U njemu se tražilo pokretanje industrijskih i agrarnih reformi, veća demokracija, pravo na slobodu govora i okončanje niza ograničenja u svakodnevnom životu koje je nametnula vladajuća radnička partija. Pored ovih zahtjeva koji su bili dovoljni da izazovu reakciju vladajućeg režima, studenti su u manifest stavili zahtjeve koji su zaprepastili režim. Oni su tražili povratak Imra Nađa na položaj premijera, suđenje Maćašu Rakošiju i njegovim najbližim suradnicima za počinjene zločine, te odlazak sovjetske crvene armije iz Mađarske. Maćaš Rakoši, za kojeg su studenti tražili suđenje, nije bio najpametnija glava William Tauman u biografiji Nikite Hruščova donosi ovaj primjer. Jednom su Hruščovi i ostali vođe koji su ljetovali na Crnome moru bili pozvani u Boržomi, gdje je ocijeo Stalin. Kako je velika kuća u kojoj je boravio prije bila muzej, nije bilo spavaćih soba i morali smo spavati svi nagurani zajedno. Bilo je grozno. U svemu smo ovisili o Staljinu. Bili smo na posve drugačijem rasporedu od njega. Ujutro bismo se probudili i otišli u šetnju, a Stalin bi još spavao. Onda bi se on probudio i dan bi službeno počeo. Noći su bile posvećene pijanim inicijacijama, kako im je bio podvrgnut brutalni komunistički diktator Maćaš Rakoši. On je omeo Staljinov odmor i još povećao svoj grijeh kada se žalio na pijanstvo oko njega. Kao odgovor na to, Staljin je u njega upumpao toliko vina da se Hruščov bojao da će Rakoši na mjestu pasti mrtav. Nakon što je iz sljedećeg jutra otišao, Hruščov se prisjetio. Stalin je bio dobre volje cijeli dan i šalio se. Vidite u kakvo sam ga stanje doveo. Rakoši nije bio samo dovoljno nesmotren da prigovara zbog količine alkohola u Staljinovom okruženju. On je bio jedan od najukrutnijih vladara u državama narodne demokracije koje su osnovane u istočnoj Europi nakon završetka drugog svjetskog rata. Tony Judd u svojoj povijesti Europe nakon drugog svjetskog rata piše da je pod Rakošijem, koji je došao na čelo mađarske vladajuće radničke partije i države 1948. ubio na nekih 480 javnih osoba, te da je preko 150 tisuća ljudi, tada je Mađarska imala oko 9 milijuna stanovnika, završilo u zatvorima i radnim logorima. Zato su i studenti u svom manifestu tražili da se Rakoši izvede pred sud. Naravno, on nije namjeravao predati vlast tek tako. Rakoš je prvi udarac doživio kada je 1953. umro Stalin, novo sovjetsko rukovodstvo u kojemu se još vodila borba oko toga tko će vladati Sovjetskim savezom, bilo je složno da je Rakoš i samo smetnja. Godine 1953. u Mađarskom parlamentu govor je održao novi predsjednik vlade Imre Nađ. Učinak tog govora ovako opisuje Paul landvaj u knjizi Mađari. Govor koji je 4. srpnja 1953. u parlamentu održao Imre Nađ kao novi čelnik vlade, došao je kao eksplozija bombe. Obećanja okončanja policijskog despotizma, raspuštanje logora za zatočenje, uredba o amnestiji i opoziv odluka o deportaciji trenutačno su omogućili desecima tisuća, među njima i autoru ove knjige, povratak u normalan život. Radne norme su također smanjene i zaustavljena je prisilna kolektivizacija. Povećao se životni standard i važne su reforme znatno poboljšale atmosferu u zemlji, ali bio je to samo početak. Imre Nađ je 1949. kritizirao postupke Matjaša Rakošija i bio jedan od dvojice članova politbiroa partije koji se usprotivio izvršenju smrtne kazne nad nekadašnjim partijskim vođom Laslom Rajkom kojemu je ta kazna izrečena na montiranom suđenju. To je nađu donijelo progon iz javnog života. Od suđenja i oštre kazne spasila ga je samo javna samokritika. Ljudi u Mađarskoj Nađa su zapamtili kao osobu koja se usprotivila Rakošiju i njegovim ljudima. Ali Nađe je nakon 1953. u svom djelovanju bio ograničen. On jest bio predsjednik vlade, ali je Rakoš i dalje bio generalni sekretar vladajuće Mađarske radničke partije. Sukob tog dvojca potrajao je do 1955. Kada je pobjedio, Rakoši, William Taubman piše. Moskva je dopustila Rakošiju da zadrži kontrolu, ali je inzistirala na tome da on za premijera imenuje reformistički nastrojenog Imra Nađa. Rakoši se urotio protiv Nađa kako bi ga svrgnuo i na koncu je u tome 1955. uspio, iskoristivši pad Maljenkova u Moskvi. Optužen poput Maljenkova za desničarske devijacije, nađe smijenjen s mjesta čelnika vlade i izbačen iz partije i to je pretvorilo Mađarsku u kutiju za kresivo, u koju je Hruščovljev tajni govor bacio zapaljenu šibicu. Dvije su stvari dokrajčile Rakošija. Hruščovljev tajni govor, u kojemu je u veljači 1956. raskrinkao Staljinove postupke i zločine, te pomirenje Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Hruščovljev tajni govor označio je kraj svih staljinističkih vođa u istočnoj Europi. Rakošijev kraj bio je samo zapečećen Hruščovljevom željom da se poprave odnosi s Jugoslavijom. Naime, Rakoš je bio jedan od najžešćih kritičara Josipa Broza Tita i komunističke partije Jugoslavije za vrijeme sukoba Tito-Stalin. Sada kada je Hruščov tražio bolje odnose s Titom, to je imalo i svoju cijenu. Rakoš je morao otići s čelnog mjesta Mađarske radničke partije. Tako je i bilo ali novi vladar Mađarske nije primirio stvari. Na čelo države i partije došao je Arna Gera, pouzdani Rakošijev kadar. I to je bila velika greška. Gera nije mogao ugušiti pozive na reforme, ali ih nije mogao ni predvoditi. Kada su studenti 22. listopada postavili svojih 16 točaka, Gerov režim nije ih mogao zaustaviti. Tony Judd u svojoj povijesti Europe nakon drugog svjetskog rata piše. Sljedećeg dana, 23. listopada, studenti su se počeli okupljati na Budimpeštanskom trgu parlamenta, kako bi demonstracijama pokazali potporu za svoje zahtjeve. Režim nije znao kako odgovoriti. Gere je prvo zabranio, a onda i dopustio demonstracije. Nakon što su one završile toga poslije podneva, Göre je u govoru održanom navečer i prenošenom na mađarskom radiju denuncirao organizatore demonstracija i same demonstrante. Sad kasnije razbješnjeli demonstranti srušili su Staljinov kip u središtu Budimpešte. Sovjetske trupe ušle su u Budimpeštu kako bi napale okupljenu gomilu, a mađarski centralni komitet sastančio je cijele te noći. Sljedećeg dana u 8.13. i 13 ujutro objavljeno je da je Imre Nađ postavljen za premijera Mađarske. Kasnije te 1956. Nikita Hrušov priznao je da je bila greška to što su se predugo oslanjali, kako je on rekao, na onog idiota Rakošija. Ali bilo je kasno. Mađarska je u listopadu 1956. ključala. 28. listopada nađe u govoru na radiju predložio primirje u zemlji i priznao legitimnost zahtjeva demonstranata. Obećao je da će raspustiti omraženu tajnu policiju i objavio je da će sovjetske trupe napustiti Budimpeštu. To nije bilo dovoljno. To ni piše. Dva dana kasnije, 30. listopada, nakon napada na sjedište komunističke partije u Budimpešti i pogibije 24 branitelja te zgrade, Imre Nađ održao je govor na mađarskom radiju. Ovoga je puta objavio da će njegova vlada od sada biti temeljena na demokratskoj suradnji između koalicijskih partija, ponovno rođenih 1945. Drugim riječima, Nađe stvarao više partijsku vladu. Umjesto da se sukobi s opozicijom, Nađe sada svoju vlast sve češće temeljio na samom narodnom pokretu. U njegovoj zadnjoj rečenici, slaveći slobodnu, demokratsku i nezavisnu Mađarsku, on je čak ispustio prvi put diskreditirani pridjev socijalistička i javno se obratio Moskvi da počne povlačenje trupa, ne samo iz Budimpešte, već iz cijele Mađarske. William Taubman u biografiji Nikite Hruščova piše da sovjetski vođa nije mogao spavati u noći nakon tog govora Imre Nađa. Budimpešta je bila, rekao je Hruščov, poput čavla u mojoj glavi. Prvog studenog u 18.50 Imra Nađe održao još jedan govor na Mađarskom radiju. U njemu je objavio da je Mađarska od tog trenutka neutralna zemlja i da je od Ujedinjenih naroda zatraženo da se prizna taj status. Radničko vijeće u Budimpešti, koje je bilo u štrajku od početaka nereda, pozvalo je radnike da se vrate na posao. Imre Nađ je konačno postigao cilj da u zemlji zavlada mir. Svi ovi potezi doveli su do panike u sovjetskom vodstvu. Sovjetski savez situaciju u Mađarskoj odlučio je riješiti oružjem. U četiri sata ujutro 4. studenog 1956. crvena armija intervenirala je u Mađarskoj. Imre Nađ pozvao je na otpor, ali nije se moglo oduprijeti sovjetskoj vojnoj sili. Oko 2700 Mađara poginuće u sukobima sa Crvenom armijom. 341 bit će od novog režima predvođenog Janošom Kadarom osuđen na smrt i pogubljen zbog sudjelovanja u revoluciji. 22.000 Mađara završit će u zatvoru. Imre Nađi dio njegove vlade sklonit će se u jugoslavensko veleposlanstvo, ali to im neće donijeti sigurnost. Nađ će sa najbližim suradnicima biti osuđen zbog kontrarevolucionarnog djelovanja na smrtnu kaznu i pogubljenu zoru 16. lipnja 1958. U tim događajima sudjelovao je jedan filozof, Mađar po imenu Đerđili Georg Lukač, rođen 13. travnja 1885. godine u Budimpešti. On je u onoj drugoj kratkotrajnoj vladi Imre Nađa, koju su uklonili sovjetski tenkovi, bio ministar kulture. Kao i cijela Nađeva vlada otpremljen je u Rumunjsku, iz koje se u Budimpeštu vratio u proljeće sljedeće godine. Nije mu suđeno, ali je izbačen iz partije. Nije to bilo prvi put da je Lukač bio u sličnoj situaciji. 37 godina prije tih događaja, 1919. on je sudjelovao u još jednoj mađarskoj revoluciji – i tada je u revolucionarnoj vladi obnašao dužnost Narodnog komesara za kulturu i obrazovanje. Tu su revoluciju, u kojoj je proglašena sovjetska Mađarska, slomile kontrarevolucionarne snage uz pomoć rumunjske vojske, a on je morao spašavati glavu bijegom u Beču. Ta dva sudjelovanja u revoluciji odredila su Georga Liđarđa Lukača. Nakon prve, one iz 1919. on će napisati svoje najvažnije dijelo, i klasnu svijest i postaće gorljivi član komunističke partije. Nakon druge revolucije će život u režimu koji je uništio pokušaj stvaranja boljeg društva u kojemu je i on sudjelovao. Ovo je priča o Đerđu Lukaču i njegovom dijelu. Naš sugovornik je profesor doktor Žarko Puhovski. Lukač je bio iz jedne od baš najbogatijih familija Budimpešte tog razdoblja, sin jednog bankara koji je bio toliko bogat da je dobio ili kupio, ako se tako hoće, titulu baroneta, tako da je Lukač imao pravo i koji put se potpisivao sa fond Lukač u ovoj nove verziji, su oni imali dvije verzije prezimena. Bio je odgojen e, u boljim mađarskim univerzitetima i onda u Heidelbergu i Berlinu, dakle u vrijeme gdje se mogu nalaziti sa ljudima od Maxa Webera, Zimla do svoje generacije kao što ljudi kao što su Bloch, Korši i tako dalje. I on je očito u sebi imao ono što je za jedan dio djece iz te najviše buržuazije bilo tipično, to je neku vrstu ugrađene griže savjesti. Osjećaja da je nepravedna privilegija koju imaju i to je velik dio djece, mladih ljudi iz velike buržuazije, dakle ne ove kišvaroš, dakle malograđanske skupine, nego baš iz velike buržuazije natjeralo na, ili navelo, bilo bi bolje reći, na neku vrst otpora. Kod onih koji su bili bolje obrazovani, taj otpor tražio teorijsko utemeljenje i na tu psihologiju se nadograđuje to poznavanje filozofije koje je već Lukač imao, najprije neokantovske pa onda heglovske i koje ga dovodi do Marksa. On je postao već poznat 910. sa Dizele on Forman, dakle duša i oblici, to je jedna, danas bih rekao, sofisticirana literarna teorija sa teorijom romana. To su sve knjige koje su ga kao mladoga, razmjerno mladog čovjeka proslavile, međutim, on je nezadovoljan životom u teoriji, pokušao sa revolucionarnom praksom, dakle sa Belom kunom i Mađarskom revolucijom. I onda se nakon neuspjeha te revolucije koja je bila kratkotrajna i dosta krvava, bio je član vlade, no on je iz svega toga izvukao za sebe ono pitanje koje je bilo ključno pitanje za marksizam od 20. godina dalje, pitanje o izostalosti revolucije u Marksovom smislu riječi. U Prvom svjetskom ratu Austro-Ugarska je mobilizirala 8 milijuna ljudi. U ugarskom dijelu Austro-Ugarske mobilizirano je 3 milijuna i 800 tisuća vojnika. Od njih je u ratu poginulo 661 tisuća. Ekonomija ugarskog dijela caravine i kraljevine bila je u groznom stanju. Godine 1918. proizvodnja je pala na polovinu prijeratne. Na sve to je došao kaos zbog raspada Austro-Ugarske. Veliki dijelovi caravine i kraljevine koji su bili pod ugarskom upravom htjeli su nezavisnost. Sve je to u Mađarskoj kao i u Njemačkoj stvorilo uvjete za revoluciju. Za razliku od Njemačke, u Mađarskoj je revolucija uspjela, barem na kratko. 21. ožujka 1919. u Mađarskoj je proglašena Sovjetska republika. Na čelu vlade Sovjeta bio je Bela Kun. Jedan od narodnih komesara te vlade, to jest ministara, bio je i Georgi Đerđi Lukač. On je dobio resor kulture i obrazovanja. Bio je to jedan od rijetkih resora gdje je sovjetska vlada ostvarila brz uspjeh. Počelo se s politikom opismenjavanja i stvaranja besplatnog sustava škola i fakulteta, živnuo je i kulturni život. Sve to nije dugo trajalo. Do studenog 1919. kontrarevolucionarne snage uz pomoć rumunskih trupa slomile su Mađarsku Sovjetsku republiku, a Lukač je morao bježati iz Mađarske. Skrasio se u Beču gdje je ostao do 1929. Tamo je 1924. završio i objavio dijelo Povijest i klasna svijest. Prvi to shvaća upravo nevjerojatno brzo u tekstu koji je objavljen, to je danas zapravo zaprepašćujuće, na Badnjak 917 Gramsci sa onim tekstom čiji naslov sve govori revolucija protiv kapitala. Dakle, dogodilo se nešto Rusiji, svi ljevičari to od srca podržavaju, ali svi oni imaju u glavi očito pitanje tomu zašto je stvar na zapadu krenula krivo, zašto ništa nije bilo u Njemačkoj, zašto ništa nije bilo u Italiji gdje se također zbivaju neki pokreti, zašto ništa na koncu nije bilo u Mađarskoj, nego samo u Rusiji, što je izvan onog modela koje je Marks razio. I Lukač pokušava na to odgovoriti pitanjem o dijalektici ili dualnosti, a onda to on tumači dijalektički kao Heglov učenik, realnog života, pojavnosti, dakle radničke klase i njezine povijesne uloge, odnosno njezine klasne svijesti, jer ne prihvaća zapravo Lenjinov koncept unošenja svijesti u klasu izvana. On nasuprot Lenjinu vidi radničku partiju, dakle komunističku partiju, kao najvišu emanaciju klasne svijesti. Dakle, on pokušava sebi i drugima u tim tekstima koji su okupljeni, to je jedna zbirka članaka ranije objavljenih u povijesti klasna svijest 1923. godine, dakle kad je već prošlo nekoliko godina od neuspjeha, odnosno uspjeha, pokazati zašto to s Marksom nije uspjelo Zašto taj koncept revolucije iznutra, iz zagušenja kapitalističkog načina proizvodnje, u kojem onda zbog zagušenosti kapitalističke proizvodnje proletarijat koristi kao subjektivna snaga povijesti priliku za proboj u novo, zašto se to nije dogodilo? I odgovor nalazi u tomu što nije došlo do razvoja klasne svijesti proletarijata, odnosno radničke klase, kao one koja ima povijesnu ulogu promijeniti svijet. U povijesti i klasnoj svijesti Lukač je tvrdio da će proletarijat jednom kada postane svjestan svoje povijesne uloge uništiti kapitalističko društvo. Za Lukača klasna svijest jest rezultat toga što je proletarijat proizvod proturječje povijesti. Glavno među njima je eksploatacija rada proletarijata u kapitalizmu. Ali u povijesti i klasnoj svijesti Lukač radi razliku između stvarne i proletarijatu pripisane klasne svijesti proletarijatu pripisana svijest, viši stupanj svijesti utjelovljen je u revolucionarnoj partiji. Ona zna što je dobro za proletarijat, kako on mora djelovati, kakve su posljedice kapitalizma za proletarijat i što se mora napraviti da se kapitalizam sruši. Stvarna svijest je nešto drugo. Ona može biti znatno manja od one koja je potrebna za revoluciju. U pokušaju da objasni zašto postoji razlika između te dvije klasne svijesti, Lukač je došao do pojmova otuđenja, postvarenja i fetišizma robe. U povijesti klasne svijesti Lukač piše. Za nas je najvažniji princip koji pritome dolazi do važnosti, princip racionalizacije usmjerene na kalkulaciju, na proračunljivost. Odlučne promjene što se pritome vrše na subjektu i objektu gospodarskog procesa jesu sljedeće. Ponajprije, proračunljivost radnog procesa iziskuje prekid s organski i racionalnim, svagda kvalitativno uvjetovanim jedinstvom samoga proizvoda. Racionalizacija u smislu sve egzaktnijeg predračuna svih rezultata što imaju biti postignuti može se postići samo najtočnijim rastavljanjem svakog pojedinog kompleksa u njegove elemente, istraživanjem specijalnih djelomičnih zakona njihove proizvodnje. Jedinstveni proizvod kao predmet radnog procesa iščezava. takvom sustavu radnik postaje mehanizirani dio mehaničkog sustava. Postupak proizvodnje odvija se nezavisno od radnika. Mehanizirana proizvodnja od radnika čini izolirani, abstraktni atom. Lukač dalje piše. Ovo rastrzanje objekta proizvodnje istodobno nužno znači i mrvljenje njegova subjekta. Kao posljedica racionalizacije radnog procesa, ljudske se odlike i osebujnost radnika sve više javljaju kao puki izvori grešaka, naspram racionalno proračunatog funkcioniranja ovih abstraktnih i djelomičnih zakona. Čovjek se ne pojavljuje ni objektivno ni u svom odnošenju spram radnog procesa kao njegov pravi nosilac, nego kao mehanizirani dio biva uključen u mehanički sistem, koji nalazi gotovim i koji funkcionira potpuno neovisno o njemu i čijim se zakonima ima bezvoljno pokoriti. Ovakav sustav moguće samo u modernom kapitalizmu, ugnjetavanje i iskorištavanje koje vrijeđa svako ljudsko dostojanstvo, kako to piše Lukač, postojalo je u predkapitalističko vrijeme. Ali tek u kapitalizmu radnikova sudbina postaje općenitom sudbinom cijelog sustava. Taj odnos prekriva postvarenje stvari. Svaki predmet ljudske potrebe postaje robom i to uvjetuje strukturu čovjekove svijesti. Čovjekova sposobnost i svojstva, kako to piše Lukač, pojavljuju se kao stvari koje čovjek posjeduje i otuđuje, poput drugih predmeta vanjskog svijeta. Iz postvarenja i otuđenja koje on uvjetuje dolazi ona razlika između klasnih svijesti. Ta Lukačeva koncepcija ostavila je veliki trag. Kada su filozofi i sociolozi frankfurtske škole pokušavali odgovoriti na pitanje zašto potlačeni ne ustaju protiv lanaca koji ih drže u stanju potlačenosti, nego i čak uživaju u tim lancima, okrenuli su se Lukaču iz povijesti klasne svijesti. Ironija u tome što je Lukač pripadnike Frankfurtske škole, Teodora Dorna, Maxa Horkheimera, Herberta Markuza i druge smatrao dijelom problema a ne rješenje. On je čovjek bez kojega nema frankurtske škole, o tom nema spora, pogotovo ne onog ključnog dijela te škole, to je dialektika prosvjetiteljstva Horkemera Adorna. On je čovjek bez kojega praksis nije zamisliv. Usporećeno do te mjere da praksisovci gotovo uopće nisu citirali Lukača, nego su ga naprosto smatrali danim. Time ne mislim reći da su oni njega plagirali, nego to se naprosto smatralo danim, pa se uopće ne treba ni citirati, opće poznatim, recimo to tako. S druge strane, Lukač je, nema dvojbe, značajno djelovo na jedno od nekoliko najznačajnijih dijela filozofije 20. stoljeća, a to je Zainun Zeit Heideggerov. Dakle, bitak i vrijeme ima u sebi elemente odnosa, možda ne kritike, možda ne nastavljanja, ali svakako odnosa sa Lukačem, u onom smislu kojem se pojavljuje paralela između Lukačeve analize postvarenja i koncepta da zajedno, odnosno tu bita, između totaliteta koji je za Lukača ključna kategorija i onoga što se kao zain ili bita kod Heideggera pojavljuje. Mislim da je to dosta jasno. Lukač je na razne strane djelovao. Međuvremenu on dva, tri puta mijenjao poziciju i on je tu u paraleli s Heideggerom, tragičnoj paraleli e, intelektualaca, kao što je Heidegger mislio da je eto početkom 30. godina naišao na nekakvog čudnog političara koji se zove Hitler, koji je naslutio nešto o čemu on piše u zajednom Cajtu, tu vezanost uz tlo. Pa je mislio da je taj čovjek na njegovom tragu, išao je, kako da kažem, svojom filozofijom pomoći nacistima, nije dugo trajalo, ali dovoljno dugo da se sramoti. Tako je Lukač doista pokušao Staljinu rastumačiti kako bi trebalo razvijati koncepciju marksističke dijalektike, za što Staljin nije imao nikakvog interesa jer sebe smatra glavnim autoritetom, a poslije njegove smrti u svojem posljednjem intervju Lukač je se rekao veoma pogođeno, malo zlobno, ali veoma pogođeno, Staljin je bio veliki taktičar bez ikakve strategije. I to je vjerojatno točno. Ali tom Staljinu on služio kad je trebalo, ali se je bunio jer opet 56. godine bio još jednoj neuspjeloj mađarskoj revoluciji i za dlaku u Snagovu, jednom dvorcu kraj Bukurešta, izvuko živu glavu kad su pobili najveći dio vlade Imre Nađa, koje je notabene izručila Jugoslavenska ambasada sovjetskim trupama u nesasvim jasnim okolnostima. Dakle, on je bio čovjek koji je stalno pokušavao, opet iz tog mladelačkog vjerojatno bunta i griže savjesti zbog privilegije u kojoj je rođen, stalno pokušavao djelovati revolucionarno, u dva navrata baš na vrhunskom nivou ministra o revolucionarnim vladama, a s druge strane je svoju filozofiju samo do 30. godina, zapravo do sredine 20. do povijesti klasne svijesti, koncipirao kao filozofiju koja je orijentirana na povijesnu promjenu. Kasnije, kad je vidio da je marksizam ustoličen kod Staljina i ustrojen u sustav, on se počeo baviti sam usustavljanjem najprije estetike, pa onda i drugih filozofijskih disciplina i to, objektivno govoreći, nisu najsretniji trenuci njegove filozofije. Veliki dio svog života Lukač je bio na milost ljudi koji nisu mislili dobro o njegovom dijelu. Nakon odlaska iz Beča 1929. skrasio se u Berlinu. Ali kada su 1933. godine na vlast u Njemačkoj došli nacisti, Lukac se sklonio u Mosku gdje je dobio posao na Institutu za filozofiju. Bilo je to vrijeme vladavine Josifa Visarionovića Staljina u kojemu su u čistkama stradale na stotine tisuća ljudi. U sustavu progona kojim su rukovodili Staljinovi čelnici NKVD-a, Narodnog komesarijata unutrašnjih poslova, Genrih Grigorjević Jagoda, Nikolaj Ivanović Ježov i Lavrenti Pavlović Berija, nisu samo stradavali građani Sovjetskog saveza. Roj Medvedev u knjizi Neka historija sudi piše. Usporedo sa sovjetskim službenicima pali su na udari mnogi aktivisti inozemnih komunističkih partija. Strijeljan je Bela Kun, jedan od osnivača Mađarske partije i stvarni rukovodilac Mađarske republike Sovjeta 1919. Poslije njezine propasti zauzimao je odgovorne položaje u Kominterni i u sovjetskoj vlasti. Zajedno s Kunom strijeljani su poznati rukovodioci Mađarske partije, Karikaš, Bokani, Gabor, Mađar i drugi. U mučilištima NKVD-a završilo je život 12 bivših narodnih komesara Mađarske republike Sovjeta. Lukač je preživio to vrijeme čistki. Na život u tim godinama osvrnuo se u postskriptumu iz 1957. u kojemu je napisao. U isto vrijeme za mene nije postojala nikakva sumnja da ne samo što je svaka opozicija u tom momentu bila fizički nemoguća, nego još i to da bi ona mogla vrlo lako postati intelektualna i moralna pomoć smrtnom neprijatelju, koji je prijetio uništenjem cijele civilizacije. Zbog toga sam bio primoran voditi jednu vrstu gerile za svoje naučne ideje, to jest da učinim mogućim publiciranje svojih radova, puneći ih Staljonovim citatima i tako dalje, i da izrazim svoje disidentsko mišljenje sa svim nužnim obzirima, koliko mi je dopuštao moment predaha koji nam je ostavljen s vremena na vrijeme u toj epohi. Ponekad također bio sam prisiljen da šutim. Dakle, on je bio stalno izvorom kritike i onda je stalno se ponašao tako da je recimo ko koji je prepisivao svoje simfonije kad drug Stalin nije bio zadovoljan, tako je on pokušavao pogoditi što bi se od njega moglo tražiti, pogotovo zato što je na koncu što je stjeran e, iz Njemačke otišao u Sovjetski savez i tamo živio, pokušavao je približiti sebe sustavu i ponavljam opet pokušavaju tjecati na sustav da poučite ljude kako to zapravo s marksizmom ide. Njima je naravno Todor Pavlo bio puno bliži i Stalin koji ima te jednostavne formule koje su svi prihvaćaju dialektički, historijski materializam i tako dalje. A jadni Lukač je zapravo jadni ovo pod navodnicima, ali u faktičkim okolnostima 30. godina to je bilo doista na rubu opasnosti. U povijesti klasne svijesti jasno prigovarao Englesu na ideji da se dijalektika proširuje na prirodu. Lukač ima jedan nevjerojatno radikalni stav koji glasi i priroda je povijesno, povijesna pojava, povijesni fenomen, jer ljudi koji prirodu promatra, analiziraju, istražuju, se povijesno mijenje pa se onda zbog promjene njih i odatle promjene njihova stajališta i priroda kao njihov objekt mijenja u tom smislu dijalektike subjekta objekta i onda on odbacuje naprosto nekakvu specifičnu dijalektiku prirode kao nešto što bi bilo recimo tako sastavni dio pravog marksizma, dok je upravo taj dijamat, direktni materializam, za razliku od histomata koji je bio povijesni materializam vezan uz društvo, bio smatran čvrstim uporištem one verzije koje je kanonizirao Stalin i onda Todor Pavlov iz toga radio nekakve treće razredne elemente, danas bismo to zvali valjda kurikulnim uputama ili ovako nešto za daljnju marksističku naobrazbu, dakle on je bio stalno pod pritiscima, njegovi učenici, studenti, kruku oko njega su bili stalno pod pritiscima, recimo i zbog toga što im je bilo teže, ono, čak i ono omogućavano da putuju pored ostalog Jugoslavije i tako dalje. U Mađarskoj je bila na, na dijelu nakon 56. jedna prava pravcata kulturna reakcija, dogodila se jedna stvar koja bi trebala jedan biti istraživana u širem kontekstu, jedan potpuni paradoks. Za nekoliko godina od kraja 50. do dobre sredine 60. centar mađarske kulture je bio u Novom Sadu, u Ivideku. Tamo ste imali Liskoj savu i simposijon, imali ste izdavačku kuću koja je objavljivala čitav niz značajnih stvari, ne toliko marksistički koliko takozvanih buržuarski koji se nije moglo u Mađarskoj dobiti. To se malo ilegalno s vremenom već onda polulegalno prenosilo u Mađarsku. Neki od nas su kao studenti odlazili eh, nositi recimo Lukaču neka izdanja međunarodnog praksisa i tako dalje. To više nije bilo tada opasno, recimo krajem 60-ih, početkom 70-ih, on je 71. umro, ali je to bilo još uvijek poluprihvaćeno i nije se tiskalo, nije se prodavalo u Mađarskoj. U tom korpusu zabranjenih djela je Lukač bio među prvima, iako se njemu, on je uvijek tu nekako spjevao izbjeći, nije osobno ništa dogodilo. Nakon gušenja Mađarske revolucije 1956. Lukač je odlučio ostati u Mađarskoj. Toni Džad u svojoj posljedatnoj povijesti Europe piše da je nakon sovjetske intervencije iz Mađarske otišlo 200.000 tisuća ljudi ili oko 2% stanovništva. Lukač nije bio među njima. Nakon što je u Rumunjskoj izvukao živu glavu, odlučio je ostati u Budimpešti. Za njega je to bilo bitno jer nije htio postati pokazni slučaj neuspjeha socijalizma u istočnoj Europi. Za intelektualce na zapadu je pak bio znak da Lukač opravdava represiju na istoku Europe. Lukač za te intelektualce nije imao lijepih riječi. Najpoznatiji je njegov sukob s Frankfurtskom školom i njezinim najistaknutijim filozofima Teodorom Adornom i Maxom Horkheimerom. On nije bio jedini, pisac Bertolt Brecht, koji je ostao živjeti u Njemačkoj demokratskoj republici koji je 1955. primio Stalinovu nagradu u Moskvi, bio jednako oštar prema Frankfurtskoj školi. Stuart Jeffries u knjizi Grand Hotel Bezdan, životi Frankfurtske škole, piše. On ih je nazvao Tuis. Kratica je izvedena od premetanja njemačke riječi za intelektualca, to jest telekt ual in tui. Tuisi su bili stranački opredjeljeni, ali ne i članovi partije, nezavisni od službenih institucija, ali iskusni u preživljavanju u njima. Takvi tuisi, među kojima je Brecht uključivao i članove Frankfurtske škole, mogli su pomoći uzbacivanju kapitalizma podučavanjem masa o marksističkoj doktrini. Umjesto toga, oni su svojim neuspjehom u tome doprinijeli kolapsu Weimarske republike i usponu Hitlera. Za Brehta, Frankfurtska škola bila je izdajica revolucije za koju se navodno zalagala. Lukač je svoju kritiku Frankfurtske škole dao 1962. godine u predgovoru novom izdanju svoje knjige Teorije romana. Znatan dio vodeće njemačke inteligencije, uključujući i Adorna, uzeo je prebivalište u Grand hotelu Bezdan, koji sam ja, u vezi s mojom kritikom Schopenhauera, opisao ovako. Divan hotel, opremljen svim luksuzom, na rubu Bezdana, ničega, apsurda. I dnevna kontemplacija bezdana između divnih jela ili umjetničke zabave samo može povećati uživanje u istančenim užicima koji se nude. On je bio osobno u vezi u dobrim odnosima sa Blohom. i cijenio je Bloha, bez obzira na to što ga je formalno sudio kad je Bloh 61. godine pobjegao iz DDR, on je na koncu dugo je tamo izdržao a Frankfurtovci koji su bili nešto mlađi, koji, s kojima on imao osobne kontakte, su bili oni koji su se s jedne strane na njega pozivali, a s druge strane su u Polukačevom sudu ostali na onom što on smatra epifenomenima građanskog bitka, a ne na ključnim pitanjima, nisu se bavili dakle strukturom reprodukcije života, što bi on u ovim kasnim radovima formulirao, a u prvim radovima je to također smatra važnim, ali neko element sustava i zato imao za njih neku vrst kritike. U tom predgovoru za drugo izdanje teorije romana on je uvod tu formulaciju o Grand Hotelu Bezdan, pri čemu treba još reći da se i sam Lukač našao kod Tomasa Mana, opet u jednom velikom romanu, kao jedan od junaka, jer se oni već upoznali. Dakle, svi su oni međusobno jedni druge literarizirali, ali su uglavnom nastojali da se međusobno ne kritiziraju eksplicitno, osim kad je eto Lukač tu morao malo oštri biti. Taj predgorom piše vrijeme kad piše svoju poznatu knjigu Zerstörung der Vernunftu, razaranje uma, koja je trebala biti kritika građanske ideologije, a u koju građansku ideologiju on rubno smješta i ove koje eto žive na američkim univerzitetima ili njemačkim univerzitetima, predajući mladim ljudima elemente kritike sustava do te mjere da mogu ostati na univerzitetu. To je bila klasična priča. I zato su se 68-maši na njega jednim dijelom pozivali, iako je on zapravo u tom trenutku bio relativno malo poznat kad počinje 68-maški pokret i onda naglo dolazi do čitanja, do novih izdanja Lukača, do rasprave Lukača, jer on bio u jedno vrijeme doista ispod Markuze u smislu poznatosti. Ta ste imali na ono 3M, Marks Mao Markuze koji su se smatrali tronožnim uporištem 68-maškog pokreta. On je i to smatrao zapravo usputnim i recimo to je jedna od stvari koju mu Kolakovski koji je bio na toj strani vjerojatno s pravom zamjera. Godine 1924. Thomas Mann objavio roman Čarobna gora. U njemu on priča priču o Hansu Kastorpu, mladom njemačkom inženjeru koji odlazi u sanatoriju u Švicarskoj kako bi posjetio rođaka koji boluje od tuberkuloze. Kastorp namjerava ostati u sanatoriju kratko, ali tamo liječnici otkrivaju da je on sam bolestan i on ostaje u sanatoriju sedam godina, sve do izbijanja Prvog svjetskog rata. Za vrijeme boravka u sanatoriju Kastorp razgovara s nizom pacijenata i u tim se razgovorima otkrivaju ključna filozofska i znanstvena pitanja Europe s početka 20. stoljeća. Jedan od likova s kojim će Hans Kastorp razgovarati je i Leo Nafta, taj će lik Thomas Mann oblikovati prema Georgu ili Đerđu Lukaču. To je radikal koji za probleme Europe traži radikalna rješenja. Poljski filozof Lešek Kolakovski u svom trotomnom dijelu Glavni tokovi marksizma ovako opisuje Lukača i njegovu vezu s likom iz Manova romana. Kao što je poznato, Lukačev književni uzor je jezuit nafta iz čarobne gore Tomasa Mana. Izvanredna inteligencija kojoj je potreban autoritet i koja ga je našla da bi se zatim odrekao sebe. Lukač je zaista slučaj istinskog intelektualca, to je čovjeka velike duhovne kulture, a usto intelektualca kojem je potrebna duhovna sigurnost i koji nije mogao pristati na situaciju nesigurnosti, kakvu sa sobom nosi svaki skeptični i empirijski stav. Lukač je u komunističkoj partiji našao ono do čega je mnogim intelektualcima bilo stalo, apsolutnu sigurnost otpornu na sve činjenice, mjesto totalnog angažiranja koje zamjenjuje kritiku i gasi nemir. To angažiranje bilo je takvo da je samo po sebi davalo istinu i poništavalo druge kriterije intelektualnog rada. Lešek Kolakovski je poljski filozof koji je rođen 1927. godine u Radumu. U početku je bio gorljivi marksist, kasnije je postao kritičar marksizma i 1968. emigrirao iz Poljske u Veliku Britaniju i tamo je predavao na Oksfordu. Trotomno dijelo Glavni tokovi marksizma koje je napisao Kolakovski ključno je za kritiku marksizma i u njemu je Lukač dobio značajno mjesto. Za Kolakovskog Lukač je vrhunski filozof, ali i osoba koja nije bila protiv represivnog sustava koji je nastao u istočnoj Europi. On je Lukaču zamjerao da se nije odvojio od represivnog sustava. Lukač je pak u Kolakovskom vidio osobu koja je postala oruđe u rukama sustava protiv kojeg se on borio. Ali ono što danas vidimo, doslovce kroz prozor ili na televiziji, na portalima i tako dalje, jest to da imamo glavinjanje pokreta koji su upravo ključni problem Lukača, preživjeli, doživjeli i opet zaživjeli, u redakciji 68-maške lozinke znamo što nećemo, ne znamo što hoćemo. To je formula koju Lukača može natjerati na bjesnilo. Jer čitav svoj život se on upravo bavi time da je to zločinački neodgovorno. Ponašati se tako da mogu reći, s pravom, znam što neću, a vidjet ćemo što hoću, to je sve drugo razno pitanje. je to, doslovče to formulacija iz tog teksta taktika i etika, zločinački neodgovorno, jer onda krećete, a ne znate kamo idete. Uvijek citiram starogradsku pjesmu kad ni onaj ko te vodi ne zna puta da pogodi i to se doista događa, na primjer sa žutim prslucima pogledajte oko sebe sa čitajem nizom populističkih pokreta od Amerike do Hrvatske, da ne samo da ne znaju, nego uopće ni ne nastoje znati kamo će ići, jer misle da im to ne treba. To možemo smatrati postmodernim stanjem, ali sa Lukačevog stajališta je upravo važno uspostaviti trojni odnos. A, kolektivnu svijest opoziciji neke skupine klase, B, odnos te kolektivne svijesti spram društvene realnosti i C, načine kojima se sa stajališta te društvene svijesti ta društvena realnost može mijenjati. Ovdje je strašno važno upozoriti na jednu Lukačev doista ingenioznu točku interpretacije Marksovog pojma ideologije kao lažne svijesti. Lukačev formula glasi ta lažna svijest, falšes bewusstsein, to je zapravo engleska formulacija koja je sažetak Marksovih stajališta, nije lažna svijest o istinitom društvenom zbivanju, istinitom bitku, nego istinita svijest lažnog bitka. Dakle, kad zastupam ideologiju, ja ne lažem ja govorim istinu jedne za društvo irelevantne situacije. Dakle, svi u društvu su na rubu gladi, meni je dobro, ja sam bogat i ja kažem, kod nas se dobro živi. Ja ne lažem, ja govorim istinu, ali to nije istina tog društva, društvenog bitka u ontologijskim kategorijama Lukačem, nego istina jedne izolirane pozicije koja se meni, zbog neosvještenosti konteksta mojeg životnog e, stava, pozicije, čini Očito. I zato je e, Lukač tu važan, on omogućuje da se ta primitivna kritika ideologije kao puke laži, pukog varanja skine iz dnevnog reda i svede na ono što je pravi problem, a to je, govorimo iz neistinitih, dakle, za društvo nekarakterističnih, nebitnih elemenata. Nakon drugog svjetskog rata uz pomoć Sovjetske crvene armije i sigurnosnih službi u Mađarskoj je uspostavljen režim koji je vodio Mađar Rakoši, generalni sekretar Mađarske radničke partije, kako se nazivala komunistička partija. On je do 1956. vladao u Mađarskoj i njegov je režim bio najodaniji Stalinu i najvjernije kopirao Stalinov način vladanja kada je 1956. Rakoši konačno uklonjen s vlasti, došlo je do liberalizacije pod Imrem Nađom, ali to su ugušili sovjetski tenkovi. U režimu uspostavljenom nakon sovjetske intervencije, na čijem je čelu bio Janoš Kadar, nije se blagonaklono gledalo na ulogu Lukača u vladi Imre Nađa. Lukač je preživio sve te godine, ali je zato platio cijenu. Njegovi postupci u tim godinama, nekad i prepravljanje vlastitog dijela, neke su poput Lešeka Kolakovskog navele da napišu da je Lukač bio najistaknutiji slučaj koji se može nazvati izdajom uma od profesionalno pozvanih ljudi da upotrebljavaju um. Kako bilo, Lukač i njegovo dijelo su preživjeli. Meni se čini dalje jako zavodljivim koncept konkretnog totaliteta koji on tu stalno razmatra u toj knjizi na razne načine, kao osnovnu kategoriju stvarnosti opet se na to sve drugo ideologije. Ako ne dođemo do konkretnog totaliteta, to znači uvida u sve, istine je to je Hegelov model, ali svedenog na konkretnu situaciju. Što on znači u konkretnoj situaciji? Da se ne dođe na opreku Heglovog i Adornog svačenja istine, gdje je Adorno, kao što je poznato, tvrdio cijelina je neistina, iz toga se izvlači Lukači, to ne samo trikom, nego izvedbeno jasno, konceptom konkretnog totaliteta koje, kako on kaže, zastupa marksizam, koji zastupa stajalište totaliteta i odatle slijedi što on kaže revolucionarni princip u znanosti. Taj konkretni totalitet dakle zahtijeva svijest, rekli bismo danas o kontekstu. Ili ako hoćete u varijantama literarne teorije, kontekst tuče tekst. To što sam ja rekao Znači sada je ovdje jedno, to isto prije šest mjeseci ili dvadeset godina ili za dvadeset godina ako se neko toga sjeti, može značiti nešto posve drugčije. Jer totalitet je ono što određuje i govor, ali što je naravno lukač puno važnije, on te distinkcije djelovanja govora nema sasvim jasne, to još nije to vrijeme, nije se ta teorija razvila, određuje djelovanje. Dakle, djelovanje treba biti, smatra Lukač, orijentirano sa stajališta konkretnog totaliteta i sa stajališta moje svijesti o tomu gdje sam ja ili gdje smo mi, dakle svi oni kojima ja pripadam grupno ili klasno, u tom totalitetu locirani. Georg ili Đerđ Lukač umro je 4. lipnja 1971. godine u Budimpešti. Iza sebe je, pored povijesti i klasne svijesti, ostavio tridesetak knjiga i na stotine eseja i članaka. Među knjigama bile su za teoriju književnosti važna dijela, duša i oblici, te teorija romana, zatim monografije o mladom Hegelu, Geteu i Lenjinu, te dijela poput Razaranje uma i egzistencijalizam ili marksizam. Vranicki u svojoj povijesti marksizma Ovako piše o važnosti Lukačevog dijela. Lukač je bez sumnje jedan od najznačajnijih marksističkih teoretičara našega vijeka. Njegovo dijelo o historiji i klasnoj svijesti bilo je jedan od najdubljih misaonih prodora u filozofska pitanja vremena i čovjeka, koji nije razumjela uglavnom ni socijalistička ljevica, ni desnica. Našavši se nedugo nakon toga u Sovjetskom savezu, morao je kao suptilni mislilac i intelektualac proživjeti sve one nemisaone i do krajnosti tragične godine staljinske despocije i primitivne koncepcije kulture i umjetnosti. Čak i oni poput Lešeka Kolakovskog koji su smatrali da se u vremenu vladavine Staljina i njegovih epigona u istočnoj Europi Gerog Lukač nije najbolje ponio, Kolakovski je svoje veliko poglavlje u Lukaču nazvao um u službi dogme, nisu osporavali važnost njegovih dijela, prije svega povijesti i klasne svijesti. Nakon smrti Lukaču je u parku u Budimpeštanskom 13. okrugu podignut kip, dijelo Imre Varge. Kip je preživio pad Berlinskog zida. Park je nakon pada socijalističkog poretka u Mađarskoj dobio ime Park Svetog Stjepana, ali Lukačev kip tamo ostao. Sve do 2017. kada je gradsko vijeće Budimpešte na prijedlog vijećnika iz krajnje desne stranke Jobik izglasalo da se kip sruši i da se na njegovo mjesto postavi kip Svetog Stjepana. Lukačev kip maknut je iz parka u ranu zoru u ožujku 2017. godine. Govori profesor doktor Žarko Puhovski. To je jedna vrst perverzije koja se dogodila ovim orbanistima koji su tu htjeli intervenirati u kulturnu reinterpretaciju mađarske povijesti ili kulturne historije. Lukač kaže na jednom mjestu sasvim jasno, nema objektivne istine koja traje kroz povijest, svaka epoha po svojim interesima interpretirate povijesne istine. Dakle, ja sam mogao biti veliko u jednoj epohi, sad nisam, možda ću opet biti veliko u nekoj trećoj epohi. Za njih ja nisam veliko ime i Lukač bi vjerojatno pristao na to da ne bude velik u toj epohi među tim ljudima, tako orijentiranim ljudima. Njega bi vjerojatno više smeta uspio da kažem mladi Orban koji je bio radikalni liberal nego ovaj Orban jer su njemu ti gnjili liberali bili posebno, tako da kažem, mrski, jer on ima taj marksistički stav da su liberali oni koji nešto priča o slobode zapravo žive od eksploatacije onih koji slobode nemaju. Lukač je bio, to treba reći, jedan od možda najmanje, kako da kažem, samocentriranih egotista među velikim filozofima. Čovjek koji je doista prihvatio se s tim što god hoćeš radi u ime toga da povijesna vrstna predovanja ide da se događa. Čovjek koji je jedanput prošao ono sa Belom kunom, opet onda sa već ozbiljnim godinama, preko 60 godina, pristaje da ide u vladu Imre Nađa, dakle ne ide ono kog jedan put se peče, drugi put na hladno puše, jest neko ko doista ne drži previše do sebe. Čovjek koji je toliko puta ispravljao svoje teze, više nego što je trebalo, vjerojatno, intelektualno govoreći. Egzistencijski to ne možemo reći, ali intelektualno to sigurno bilo previše. Isto nije neko ko previše drži do sebe. I takav čovjek će reći, što sam napravio, napravio sam, opet, razumite iz totaliteta moje tekstove što su značili u tom vremenu i vidite mogu li nešto danas značiti, a ploča na zidu, što bi se reklo milom Bogu svejedno. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.